ยึดของไปเอาทรัพย์ไปสมบัติไปอย่างนี้คิดมันเสียแต่มันคิดที่มันหยุดนั่นมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่มันไม่ให้ทานไม่ใช่ทานเข้าไปแบบทุกใกล้กันนะครับเราเราปรุงเราแต่งเราคิดยึดต่อของภายนอกถ้าต่อต่อกัน ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะได้กำลังเร็ว แต่แกว่าเดี๋ยวไม่ได้จะได้รับผลเท่ากันจะมานานอู้อู้ที่ที่เร็วกว่านั้นเร็วขึ้นหรือมี่ก็เก็มีมีของเก่าเคยศะสษามมาจากอิสระก็บวกกันมันก็รู้เร็วหหืนเร็วแต่ว่าก็ได้รับผลเหมือนกันไม่ไม่ต้องพูดเลย บทต้องเรียนเรียนทำวัดเย็นทำวัดเก้าเมตตาตนเมตตาสัตว์นะครับปัจจุบันคันโยคือปัจจัยสถาปัจจัยปัจจยอายางคงมีกายโยกายนตาสติต้องต้องจำให้ได้หมด ไม่ใช่ ไม่ใช่บุญจะไม่เอากับหนูกับข้าเหลงได้เลย ถ้าจะเอามือกับหัวร่นกับผ้าเหลืองไม่ต้องไม่ต้องบวชก็ได้ก็ที่ผ้าเหลืองมาคนผมเอาผ้าเหลืองมามาหนุนหัวไว้เอาบาตรตั้งไว้ถ้าจะเอามือกับผมไม่ต้องเล่อปฏิบัติเลยมันเวลาเวลาวดสมาธิการบริโภคการเลี้ยงชีวิตก็จะเราเราเป็นคนเลี้ยงเลยคนอื่น้องเลี้ยงให้เรา ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่เราถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อเราท่านท่านท่านเรียกว่าพ่อออกแม่ออกคุณพ่อเป็นแม่ถ้าหมดต้องมาไม่ได้ปฏิบัติไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่ปฏิบัติมันก็เป็นหนี้เขาอยิ่งมีจะไปไม่่อดตาเปไปสิ่งควายตัวเปให้เขาใช้นา งนี่่ตบวชก็มีหลายบวชบวชเล่นบวชร้องบวชคองเป็นนี่บวชนี้สงสารบวชสารเศร้าสุขบวเป็นพ่อเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาบวชก็มีเหยียดก็มีเหยียดศาสนาก็มีพระก็มีแพทย์ก็มีแม่ก็มีหลายอย่างเลย เพราะฉะนั้นพระประตูนรกนับไปได้เหมือนกันพอาะไม่ปฏิบัติตามจริงธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศึกษาพวกนี้เท่านั้นจะเป็นยากเอามาหอนเร็วทำไมไอ้ผ่านช่วงปูก่อนท่านบวชตกเลย ได้ปฏิบัติอยู่กับลูกปู่เขาหรือหรือหลูกปู่มั่นท่านบวชเป็นตามระพาเป็นสี่ปีหมดเลยคุณพระนาบวชแล้วไปแล้วอีพวกที่บวชแล้วเรียนอยากบวชเร็วบวชเร็วอยากติดเกลียวกินมอปฏิบัติเข้าไปไม่ได้ดังใจตัวเองเลย เัญหาของมรรคผลยังมีอยู่ไม่ได้ปลแล้วนจะไปไม่รอดจะใส่คมเพียนใส่ทัศนีความอดทนมีระยะคมเพียนเด็ดทัศนีมันได้มันมาที่จุดเอาเรื่องจริงนะว่าตัวมีเลยก็ต้องจำต้องจำให้ได้จบ พอมีอะไรจบก็บเอาหลักธรรมะมามันมีอยู่อันนึงวิรัยอันนี้ธรรมะีอะไยอันนั้นคือเรียกว่าทุกขะทุกขะคือหมวดของทำสโยกกับว้านคือผู้ฟ้องโลกได้สองอย่าง มีนีธิรงหน้าอาจจะใจปวสะพานตนเป็นกัวทำปัญญาพิจายามมีสองอย่างอติของอกตนโทรจากคนเชื่องยำหนัก ไม่มีรับคำเลยท่องจำไม่ได้นี่ที่สุดโดยบวกเข้ามาบนรักษาข้อวัดเ่อข้อวัดก็คือข้อบุญ พวกญาติโยมอยู่ด้วยกันแบบข้อวัดก็คือข้อบุญทานวัดศีลวัดภาวนาวัดไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ให้ทานเป็นว่าเอาบุญทางกาย เอาบุญทางวาจาภาวนา เอาบุญทางจิตใจไม่เจอ มันไม่ได้ออกเสียงนึกเฉยนึกภายในระลึกทั้งวันกะได้บุญทั้งวันระลึกทั้งปีกะได้บุญทั้งปีมาคนแ้กเกิดมาตั้งชาตเมื่อเคยระลึกถึงผู้โกครั้งเดียวก็ไม่ได้ มันจะแปลกันไม่กับายกับวัวกับสัตว์มันมีประโยชน์อะไร เลี่ยงเลี่ยงนักกายที่ดีที่สุดเสียเวลาที่สุดผู้มีปัญญาทำทำเอาได้ง่ายๆให้ทานตาโกคนนี้ตะโกมุตีอนาเลยเอาไรกครับเจ๊ให้ทานการเจริญละรับสมบัติของภายนอก เมื่อมันมีเมื่อสละของไปนอกได้ ที่มันขยับเข้าไปสละออกไปไหนไม่ทันพงภาเในพงภายในทานทานของระเในคืออะไรถ้าเป็นคารวะเป็นโยมถ้าเป็นผู้หญิงก็ทานสามี ถ้าเป็นผู้ชายก็ทานทานภรรยาเหมือนกับพระเวทันดรพระเวทันดรขอพระพุทธเจ้าเคือพระเวทันดร ทานทานหัวใจทานทานทานทานทานทานนังวัทีทานตา ทานจังหากับลูกของคนจังหากับสรีอยู่ทานทานตาเยอะตอดนี่นี่พอกเรามาปฏิบัติมาเมื่อการของพร์ได้ เพราะมีรำลังพุทธะสามารถยัดสละร่างกายได้ซึ่งเทร่างกายแยดสละร่างกายถวายบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายเสียสละอนี้มันหนองทุกทางหนองไว้ยึดไป้แบกไว้หนักขึ้น ไม่ว่าท่านว่าทำไม่ห้ามมีรูปเจตนาสัญญาไม่ขันมียันมัน บอกพระห้าเวสุจักขันธาขันธ์ห้าเป็นพระอันนับรูปกันนับเจตนาความสุขุกันนับสัญญาความรู้เราไหนรูปกันนับทั้งทางความเป็นคนนับที่ญดณความทราบตามของคุณบุคคลเป็นคนนับแล้วก็เป็นมันหนักแต่เป็นมันก็ไม่รู้อีกนี่คือเนี่ว่ารูปประคันสู้รูปร่างกายถ้าไม่จริงปะขัน ขันที่ไหนล่ะขันจิตนั่นลหละรูปจิตนั่นลหละรูปกับขันเวทนากับขันสัญญากับขันสังขารกับขันวิญญาณกับขันรูปก็ผูกเวทนากบผูกสัญญากบผูกสังขารกบผูกวิญญาณกบผูกห้าขันอยู่กับเรา ที่นี่กลับไปไปหาไปหาไปหาแต่งไม่อีกไปหาซื่อไม่อีกห้าขันที่นี่แหละมารวมกันก็เรียกเป็นสิบขันที่นี่ขันห้าขันมันจะขันเกิดขันขึ้นมาอีก นี่วลูกสิบคนก็ได้ห้าสิบพันลูกกับพ่อกับแม่ก็ได้เป็นหกสิบพันมีเทียบหกสิบเส้มัดจิตมัดใจกันไม่รู้เรื่องรู้ตัวเพราะเราม่ไปไม่ได้ เป็นห่วงถูกกันมัดกันลูกพ่อกับลูกลูกกับลูกพ่อ แม่บลูกลูกลูกกูแม่ต่างคนต่างปลูกกันคือการไม่กระทบปูกเอวปกไปกันพอตัวเองหยุดกระโดดเชื่อนกันไปหมดถึงแบบนี่ว่าขันแปลว่าปลูกแปลว่าปวงแปลว่าบึงแปลว่าดิ่งแปลว่ามัดก็ได้แปลว่าปลูกก็ได้ใครจะเป็นคนปลูกคนที่แรกก็จัวเองเป็นคนปลูกพบตัวเองมากเลยก็เคยเคยเคยเคยมาจับปลูกเรื่อง ใครพูดใครจะรอเป็นคนถูกแต่ต้นเหตุจะเป็นคนแก่นะผมคิดว่าทำมากของถูกมันแก่แก่ไม่ตกคาพกเจ้าไว้ภาษาอีกสางแก่ก็ได้เจ็บข้อ ย่อมยังแก้โบได้ฆ่าคนยักได้ฆ่ายักง่ายเลี่ยนสจเพื่อเกิดเอากำเนิดในภพทั้งสามพพทั้งสาม เป็นเป็นเพื่อนเจ้าดูพพทั้งสามสาม พบดูปภพรูปกบพบแปลว่าที่อยู่ที่เกิดที่อยู่พบสภาพคือผู้เกิด เป็นครูควบคิดควบใจ นี่โคตรที่คนละชันมันเป็นเรียนเป็นรับเป็น เป็นที่อยู่ของจิตใจที่ใช่ว่าอาศัยผมเราเชื่อเปนแบบมีการตั้งใจเกี่ยวกับมาเรื่องนี้สมรสอยู่แล้วที่เรารักษาใจมันเติมน้ำมันเติมน้ำเติมน้ำมันแล้วกภาพอยาง ถ้าเราทำใจได้เหมือนกับเราเลี้ยงชีวิตเราเกิดกับชีวิตเทียบกับเทียบกับเทียบกับรถหรือเราจะเทียบกับลูกเราก็ได้ถ้าจิตใจก็เห็นเป็นคนละอนเป็นคนละตอนต้องเห็นทัพย์จริงๆนั่นแหละแปลว่าใี้ทำนี่คือที่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้น ที่นี่มันจะติดมานานเวลาเรามาปฏิบัติก็ต้องใช้เวลาถ้าพูดกันจะขั้นเดียวเลยทุกเทนีทั้งทั้งเดินทั้งนั่งทั้งต่อกันตุองเทกำลังเสียตลยตายก็ตายเป็นก็เป็นเสียทุ่งเทจริงถ้าจะรู้เร็ว มันเป็นพวกเมื่อเมื่อเราไปทำงานท่านท่านโยกมากท่านทำท่านท่านท่านทำอยู่ที่เขาเขาเขากำหนดไว้ให้ถ้าไปทำงานบริษัทหลังจากนั้นก็่าทำโอยโอย่านก็จะให้นเร็วขึ้น การควบคุมการมันก็ให้ให้ให้มัน้อยลงมันมีกระพวกเราปฏิบัติถ้าถ้าเป็นการบ้านถ้าติดตั้งใจปฏิบัติจะนั่งสมาธิภาวนานต้องปุดกินมือเดียวในกายในกายรั้งกายไม่พอถ้ากินสามมือมือเดียวนันพอกินเข้าไปก็ไม่มีเวลา